Kalakaino, errobiko lugalde eremuko haurtzaindegien hilabetea euskuaraz. Martxuaren zazpitik ogoita maherat, kiribil kompainia errobi lugalde eremuko bederatzi haurtzaindegietan ibiliko da interventzio artistikoan eskaintzeko. Hiru zerbitzuen arteko elkarlana da, errobiko lugalde eremuan, euskara zerbitzuaren zatok dugu Ione Josie, haurtzaroaren dako Mari Batiste Jamo eta kulturaren zat Sabina Klaveri egunon iruer. Egunan. Beraz, lehenik, eh, desmartxa horoko ga, lehenbizik antolatuko baita kalakaino, Ione Jozi, zoin da? Ba, jordan, eh, gure helburua zen, uh, lehenik, azpimarratuko nuke, hiru zerbitzuen arteko proiektu bat eramaitia, eta euskara eta kulturaren inguruan. Beraz, helburua da, zinez hilabete batez, aurtzaindegietan euskara eta kultura sahara eta eskaintza um, mm, aniz bat proposatzea, uh, eh, aurrentzako noski, baina baita ere buraso eta profesionalen dako. Eta profesionalak aipatzen dirarik, ez baita ezpada bakarrik aurtzaindegietako langileak, baina etxeko aurtzainei ere uh, uh, rubilarazteko proiektu bat bat dugu, ba, beraz, Sabinak aipatuko duena kiribilekin. Eh, bederatzi hor zain degi, sei dira lea labelizatze dispositiboan, espikatu dut pixka bat, helburua eh, lehen aurtzaruaren agera, kolektiboan, Euskarazko agera zerbitzu baten egituratzea. Mari Batiz, Tejamo, lea dispositiboan nola sartu zen hor zain degi eta? lea da, uh, Euskarazko agera proposatzeko dispositu bat, eta erobin hiru partaile badira, eria, erria, erri elkargoa eta EEP eta mm, baditugu mm, bederatzi hau zaindegi, eta badira eh, bereun eta uh, ogoi eta iruleku hauren zat. Baditugu uh, sei hau zaindegi lehan sartuak, direnak, jatsu, label A, diela, ustariz eta lagas ere uh, urraskain zat, uh, gero leku honean itxasun uh, label C, Kanbon penprenelen C eta arangoitzen uh, laminak C. Uh, gero esperita zuraide eta basusari uh, eh, kontra kontraktuan dira eh, berekin. A, C eta B ere bada usoki euskaraz, bon, B espikatia da, usoki euskaraz dena. A eta C eren arteko ezberdintasuna, Ione Josie? Bai, A eta, A eta C dira gera elebidunak. Uh, bi formula desberdin, han, uh, eh, baiten, uh, eh, burasuek dute utatzen zeizkuntzetan itzeginen zaien aurri, horrek egin nahi du, langile guziak eskaldunak izan behar direla, beraz, uh, bo, jatsuren kasua da, kasu hortan, ba, eman ditugu hainbat urte langileak formatzen, eta gaur egun, Ehm, kasi guzi-guziak euskaldunak dira. Eustutu eh, bat formakuntzan dela. Eta mm, eh, zela bela, beraz beste mm, hartzain dengitan proposatzen dena, kasu hortan bederen ekiporen eh, erdia, lantalaren erdia euskalduna izan behar da, eta uh, badute euskara eta frantzesezko erreferente bat. Horrek gara nahi hor uh, automatikoki bi izkuntzak entzunen dituztela eta uh, bide hortan dira, beraz, beste guziak, eh, jakinez uh, eh, itxasuk normalean aurten jasoko duela labela. Uh, aipatzen dugu la, larik dispositiboa da, bidean direla. Eh? Itzarmen bat petzen da hiru partaideen artean, uh, batez ere teknikoki eta ekonomikoki laguntzen ditugu aurzaindegi horiek, eta eh, ba, lortu arte, elburua lortu arte, uh, eh, karguka hier bat baita, eh, laguntzen ditugu eta batez ere formakuntzen araberakoa da uh, EPA erranen nuke. Eta Mari Batista Jamon, hola pasatzen da prezeski leha dispositiboarekin hor egituretan? Haren aurzen digietan, barnean, aurren dako abaintail bat da, netako, eskora intzuten behitute egun eta bi hizkuntza badakizkite. Pemprelenen uh, eh, zautzen behitut, Pemprelenen, Kambon. Zorzi langile formatu dira, hama bost langileen artean. Haurrak eh, eh, hartzaile dira eta erriki erak, ekasten dute jostatuz, liburuekin eta langileekin ere. Xabina Klaveri, kultura mailan, ezan behar da, ibiliko ziztela Hussein lehen eh, ekitaldia izanen baita uh, martxoaren amalauean, baina haintzin, ibiriko ziste, zer izanen da zuen des martxa? Bai, e, eh, igia beraz, guk kultura, gure kultura kutsua ekarri nahi ginuen ere, eta ba, Euskara ikastea bezala, urgendako animazio artistikoak ukaitea, e, be, bai, pixkat ber garapen laguntzak ekartzen ditu urgendako, eta beraz, guk lehen proposamena, Ameka fabrikan egon aldean egon zen eh, kiribil kompainia, eh, joan den irailean, eta haiek eh, augen eta aurtikien dako ikusgarri bat sortu dute. Eta augen inguruko interbentzio gisa artistiko batzu. Eta beraz, e, gure gogoa izan da, e, marri bat ionerekin proposatzea aurzaindegi bakotsari interbentzio bat aurzaindegian bertan, bahrean, beraz artistak eto jaraztea nundik ikusgarri hortik, sortu duten interbentzio bat e, emanez, eta nahi ginuen ere e, jonek janduen bezala, etxeko aurtzainen dako, eta e, guraso haien aurrak, e, haiek berak zitzen dituzten gurasoen dako ere proposamen bat eitea eta horregatik egin dugu martxoaren amalauean eginen den emanaldi hori kanboko kiman, e, nundik ikusgahiaren bi emanaldi egin. Eta, eta horren ondoan beraz behatzi aurtzain degietan interbentzio bat ere. Ikusgarriaz eh, bihitz behar da? Nundik ikusgarri hori kiribil konpainarena, sortu dute lehenik sei urtetik goitiko aurrendako eta gero egin dute adaptazio bat hiru hilabetetik goitiko aurrendako. Eta da, beraz, eh, eh Amaia Enebut eta Pascal Indo dira ikusgarrian. Eta Jezu horret, barkatu, dira ikusgahian, eta interbentzuetan Pascal Indok du egiten amaiarekin. Eta, beraz, ikusgahi hori naturatik partitzen da, eta natura eta gizakiaren arteko lutura. Poesia undia bada, eta dantza eta musika, eh, hitzik ez da, bo, badira itz eh, ahabots batzu, baina nala da poesia handi bat, eta eh, aujak sartzen dira ola, mundu hortan. Eh. Bola, formakuntza sailean ere, bada tarte bat hartzen duzuena Ione Josie, eta hautatu duzu eureka zirko eskola, bitan eta berbada hirutan ere hariko da, beraz zer eh, nolako helburuan nahi duzu lortu ilan? Bai, eh, erraten duen bezala, gure mm, eh, ekimena eldu da bai aur buraso eta profesionalen dako uh, zerbait proposatzeko asmoak, bai baiki nuen. Uh, eh, Nunbait, eh, lea dispositiboan diren uh, orzaindegien bilana agiterakoan, doa ekin biltzen baikira urtero, Uh, behar batzu atera ziren. Eh? Jakin behar da, formatu direla langileak, batzuek eh, oino, zaitasunak dituztera ohituren aldaketarako. Bo, behar zitzaiera, ere nun baiten uh, eh, zerbait ekarri, gehigarri gisa. Eta egia da, horrekak eh, beraz, uh, lehen aurtzaroan edo uh, ari diren uh, dako formakuntza bereziak dituzte. Beraz, hor lehen txedea zen, Euskara utxezko formakuntza bat eskaintzea, hau da, zinez langilea Euskaldunei zuzendua eta eh, jarduera bat ikas dezaten, euskaraz egiten eta eramaiten uh, gero aurtzain eraman dezaten. Beraz hori da lehen eh, proposamena. Eta hortik at, uh, tailerak ere proposatuko ditugu, uh, lehena telp tailer moduan, beraz sanairerekin, uh, Hor helburua da gehiago eh, eh, beti uh, esperientzia trukatzea eta pixkat kezkak eta haikusi mm, ba, ikusi nola bizi arazten den, Euskara ikasten dute, batzuek luzaz, kriston motivazioa behar dute, esperientzia handi, uh, eh, fa, iraun, iraun behar dute formakuntzan eta gero, behar gero zer, eta nola. Beraz hori da bigarren helburua, jarekin, Eta beraz, irugarrena, aipatzen ba um, burasuen sensibilizazioa edo uh, burasuek ere hautatzen baitute horren hizkuntza. Eh, hortarako uh, main inguru bat antoratuko dugu, amaia lisa jazu aire bidar, joan aitzaina eta sanairerekin beti ere. Eh, Burabaita elbura euskara sartzea, baina nire, nik uste helena hortzarotik uh, e, euskara ikastiak zer ekartzen duen plazaratzea eta hortarako lehen publikoa burasoak dira. Mm -hmm horrekarekin inen duzuena, konkretuki, eh, horrekak eh, erranduzu, eh, zer elbururikin hariko den, ustaritzen izanen da, eh, bidata badira sigurak, iruagena ere? Bai, ez hori burua zen eh, bidata finkatzia itzinetik, eh, bai, libratu behar behitira langilak, lanten horretan dira, uh, formakuntza horiek, eta irugarrena elgarrekin finkatuko dute, uh, irugarrena izango da, uh, jango nuke, praktikoa aurrekin, eh, ikasiko dutena, teknika, pedagogia, seguritatea, guzi hori ikasiko dute horrekarekin, baina gero praktikan ezari behar dute talde batekin. Eta hori izango da irugarren data, baina Komplikatua baita jende guzia biltzea eta jendu damezal lanten horretatik eh, kanpo barne baita, eh, elkarrekin hautatuko dute noiz egiten duten irugarren saioa. Mhm. Bez, eh, horrekarekin, aipatu duzu main ingurua horre da sensibilizatzeko gaia, partartzaile ezberdinekin. Telportaz, uh, pixka eta ekartzeko, zehaztu eta eh, hilera profesionen arteko trukaketa idatzia da, baina uh, sana hor, elburua zehazteko? Ba, eba airek piskat koordinatuko du guzi hori, eh, eta eh, hor helburua da bat eh, bakutsak piskat eskararekin du, duen bizipena, bahanetik nola sentitzen duen, e, zika eskaz ez edo e, piskat lanketa hori era Eta gero zinez elkarren arteko trukak eta mm, ba, baitakigu gaur egun oinu batzuetan zaila dela, Eh, egun oso batean eh, batez ere eskaldun berriak girelarik eh, ohitura aldatzea eta mm, praktikara pasatzea. Mhm. Hor aipatu ditugu ekitaldi ezberdinak, kultura, aurtzaroa, euskara. Hor ze beharren atxemaiteko, zaila da, egitarau bat plantan ezartzeko, eta nola antolatu ziste behar horien biltzeko eta behentsatzeko, lehen, aldia izanen da, eta beti hobetzen alko da, entxigo ere, baina horren plantan ezartzeko. Lehenik etorri da, ere elkarrekin ginoen gogo batetarik eh, zerbitzu bakotxan zerbait proposatzea, adibidez bakite jonerekin Euskaran berak nahi zuela zerbait proposatu, aur zaindegien dako Euskararen inguruan, eta gu kulturan nahi ginoen zerbait proposatu, e, eh, behala sartzeko animazio artistikoak aur ere, eta majibatiste ados zen, denen <laughs> Beraz, eh, pixkatzen piskatzen gehiago elkajekin, elkajekin ginuen gogo hori oktarik etu jida, enfat, eh, gehiago lehenik e, galde batetik. Gero bakotxak ukan ginituen esperientzia gure aldetik ere, eta hor joartu ginen ere bazirela, e, motibatuak zirela orzain zaindegietan bereziki, bera, proposamen guzien hartzaile zirela, eta hortik ere etu jida gogoa, nire ustez. Publikuare, ere unkitu, bomba dira zainak eh, lekukoak urzainak, eh, eh, nor unki nahi duzue hor? Nor dira uh, formakuntza horiekin eta ekitaldi horiek ilan? Mm, nik uste dut orzain degietako uh, erabiltzaileak lehen lehenik, etorkizuneko erabiltzaileak ere, uh, naiz eta tokiko egitaraua baden eta azkenean ez dena publiko zabal, zalbal bat idekia, baina mm, bide, bide berez ere um, main gaineratzen dugu gaia, eh, lehen euskara eh, eh, abantaila bat dela, eta eskatzen txibilizazio kampain txiki bat bezala ikusten dut nik euskaratik, eh, bako txak beretik tiratzen baitu. <laughs> Baina, nire ustez, bai, publikoa zinez, nire profesional, buraso eta hojak, eta agian ondoko urteetan, hortzain egitatik goiti, uh, eh, eskaraz, uh, eh, eskolan ere euskaraz eh, bidea egitea segituko dutenak. Hor, hainiz gauza ipatu ditugu, itzorduak badira eta oberena behar bada, eh, entzulea interesatzeko eta joiteko, zer, zer egin behar du? Hainiz gauza proposatuak dira eh, profesionalen dako, gurasoen dako edo estrukturen dako, beraz hori horien dako, adibidez, eh, aipatutako tailer horien dako eta hori be aurzaindegi bakutxean e, eh, langileekin aipatu. Eta aldiz publiko zabalari idekia den martxoaren amalaueko emanaldiaren dako, e, nahi badu norbaitek bere aurrekin, e, aurrarekin, eto dako dela errepikatzen dugu. eh, ebe, email bat e, igorri, e, otoi eh, <laughs> abildua, cc maratsoa elbidera, edo bisnaz flyeretan atseman nuen duzu ah. edo ejubiko webgunean edo berdin xinpeago ere. Ah. Webgunean web ah, xietasun guziak, bai. bestena deitu web e, ere mu elkargorat, izenak ere kamiatzen baitira. Beraz, kalakaino aipatu dugu, eh, hori da lehen aldia, ekimena, martsoaren zazpitiko goita amagerat, eta orzein egian hilabetia Euskaraz. Milesker, Yone Josier, Marie-Baptiste Jamon et Sabina Klaveri. Milesker. Milesker